พวกเราคณะศรัทธา ชาวสมาคมติรัตนะ วันนี้มาพร้อมเพรียงเป็นวันพิเศษ วันนี้ โอกาสที่เราจะได้มาพร้อมเพรียงกัน แล้วก็ทำวัดสวดมนต์อย่างนี้ ก็เป็นโอกาสที่ไม่บ่อยนัก แต่นี่แหละเป็น ข้อวัดปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน ผู้ตั้งใจจะปฏิบัติรักษาพระพุทธศาสนาและเป็นการรักษากายวาจาใจของเราเอง เพราะฉะนั้นพวกเราควรจะหาโอกาสแบบนี้ให้มากนี่คือประโยชน์ของสมาคม สมาคมชาวพุทธเทรวาสสมาคมชาวพุทธเทรวาส เป็นสมาคมที่เรามีครูบาอาจารย์ที่เป็นที่พาการปฏิบัติเป็นจำนวนมาก ถ้าเราไปเมืองไทยเราจะเห็นมากเลยวัดป่าเต็มไปหมด ครูบาอาจารย์ทั้งสายเทรวาสอย่างเมืองไทยก็มีทั้งคณะธรรมยุทธคณะมหานิกายรวมแล้วก็คือ คณะปฏิบัติ รักษาพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการรักษากายวาจาใจของเราเอง เพราะฉะนั้นนับว่านับว่าพวกเรา มีโอกาสดีวันนี้ เป็นโอกาสที่เป็นสิริเป็นมงคล ขอให้ทุกคนตั้งอกตั้งใจเอา Today today this occasion uh, all of you some are from this uh, Tiratana and also some devotees are from other places uh, together here you know uh, before we start the discussion, everybody also had the opportunity to do an evening chanting together. And this kind of occasion uh, does not uh, happen very regularly, uh, come all together to one. So this is also a part of uh, as a duty, as a Buddhist, that we should practice you know, in terms of bodily speech and action. So he said that uh, we should try to encourage to have this kind of occasion to all come together uh, to do evening chanting, to do sitting meditation together as, as often as possible. Uh, regardless even uh, there is one or without one, we should try to do it as often. Say as like in Thailand, uh, uh, there are many Kuba Acharyas, there are many teachers, there are many Acharyas. They will always encourage uh, the lay devotees to come to practice together, to do chanting together, so that uh, uh, it is also a training for thought, speech, and action uh, to purify it in a way. เมื่อคืนคณะของอาตมาภาพเนี่ยที่มาจากเมืองไทยด้วยกันก็สี่องค์มีอาตมาภาพแล้วมีอาจารย์จำหลัดอาจารย์ท่าโชโต อยู่วัดหลังสารภูเก็ตถ้าถ้าเราไปง่าย มีสนามบินปีนังภูเก็ต แม้แต่เรามันขึ้นเครื่องมาก็ขึ้นเครื่องจากภูเก็ตมาลงปีนัง ก็ได้รับความสะดวกสบาย เมื่อวานเมื่อวานก็ตอนค่ำมืดแล้วแหละ เราก็นั่งเครื่องมาจากตรังกานูมาถึงนี่ก็สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วมั้งครับผมแล้วเราก็พักที่นี่แล้วหนึ่งคืนแล้ว เมื่อกลางวันนี้เราก็ไปตะเวนดูบ้านเมืองเมืองหลวงของอมาเลเซีย แล้วกลับมาถึงวัดก็บ่ายสองบ่ายสามเพราะเตรียมเวลาคอยตอนข้ามวันนี้ ซึ่งพวกเราก็คงจะไปบอกกันมารวมกัน เมื่อเช้าก็ได้ไปบิณฑบาตโยู่นู่นอยู่ที่บริเวณตลาด มีคนสนใจใส่บาตรเป็นจำนวนมาก แต่เขาก็ไม่ได้รับข่าวล่วงหน้า ก็เลยเห็นตอนนั้น บางคนก็ปุ๊บปั๊บหาของมาใส่ตอนนั้น เราก็เดินกลับมาหลังจากเสร็จแล้วก็เดินกลับมานั่งนั่งรถกลับก็มีเดินกลับก็มี ก็มาขอมาฉันก็ถือจบไปวาระหนึ่งตอนเช้าเมื่อวาน แล้วก็วันนี้ก็ถือว่าตามกำหนดการวันนี้เวลาสองทุ่ม เราก็มาอบรมธรรมะกัน แต่เราก็เริ่มต้นด้วยพิธีทำวัดสวดมนต์ท่านเรียกว่าเจริญเจริญเจริญสวดมนต์ทำวัดสวดมนต์เป็นการสวดมนต์ระลึกถึงบุญถึงคุณของพระพุทธเจ้า ถ้าเราจะเทียบเหมือนกับมุสลิมเขาเนี่ยเขาละหมาดวันละหลายหลายครั้งอย่างน้อยห้าครั้งเป็นต้นไป มันเป็นการเข้าถึงพระเจ้าของเขา แต่เราถ้าหากบางทีทั้งวัน บางทีทั้งอาทิตย์ บางทีทั้งเดือน เราไม่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าของเราเลย พระพุทธเจ้าของเรา ก็จะห่างเราไปห่างเราไปห่างจากจิตใจของเรา พระพุทธเจ้าห่างจากจิตใจของเรา ข้อปฏิบัติที่เป็นศีลเป็นธรรมก็พลอยห่างไปด้วย ทำให้เราขาดทุนไปเรื่อย เราในฐานะ พุทธบริษัทต้องยึดข้อวัดเหล่านี้ แล้วก็สามารถให้สามารถทำได้ให้เป็นประจำก็จะทำให้เราเป็นผู้เพิ่มพูนทวีคูณบุญกุศลเข้าสู่หัวใจของเราอย่างไม่มีวันหยุดยัง้งหลวงพ่อ started off saying that the the poor group consists of four monks uh, that came from Thailand uh, just an introduction. Some of you may know, some of you may not know. Uh, the first one is Lumpur Bumi, and the second one is uh, Chang, uh, Chang. And then the, the other two months is the assistant months, uh, helping uh, Lumpur. Uh, the two senior months, uh, in fact, uh, of them had uh, spent their years uh, together in the Lumpur Harbour uh, temple in Thailand for a number of years currently uh, the program is in Udon, the uh, monastery one is there, and Ajahn Chandra is in the Phuket Island. Uh, the temple is called Wat Lang San. Is the, the founder of that temple originally is by Lupu Te, also a senior disciple of Lupu Man. So the this present trip, actually we were invited, uh, first we landed in Penang and then after that we went to Ipoh, to Kelantan. And yesterday we are in Trigano. We flew down here to KL. We arrived approximately 10 in the evening, in the night time. So as the uh, itinerary, uh, actually we're supposed to go Amsterdam only tomorrow morning. But uh, this morning uh, we just take the opportunity to go Amsterdam uh, just to have a look and see uh, without informing people in advance so there are some devotees uh, they came rushing just to buy things uh, because without informing them. So today the itinerary actually is uh, after the afternoon, Paul said uh, he visited some of the icon places around KL, which the lady brought like uh, KL Tower and such. So he said that uh, like uh, the program today we start uh, off 8 p.m evening chanting. He said this evening chanting is very important. Uh, it's like kind of a recollection uh, for us on the Buddha, Dharma, and Sangha. He said even the, the Muslim themselves every day do it five times a day. But sometimes we as a Buddhist, uh, how often do we do it? Some people even they don't do it uh, once a week as well. So we should try to encourage ourselves to do it as often as possible, uh, as often as possible, because this is kind of a recollection of oneself, of the teaching of the Buddha. And also, um, by doing so, we also increases one own merit from time to time. ตั้งใจนั่งฟังไปด้วยแล้วก็ภาวนาไปด้วยนะให้มีสติมีสัมปชัญญะอยู่กับตัว มันเป็นการฟังภาคปฏิบัติทำให้เราได้ผลกว่าโดยลำพังจะพูดธรรมะในแนวว่าเกี่ยวกับเรื่อง บุญที่เราจะพึงกระทำบุญที่เราจะพึงกระทำก็คือมีการให้ทาน มีการรักษาศีลแล้วก็มีการปฏิบัติธรรม เมื่อสรุปลงแล้วก็คือ เป็นข้อปฏิบัติที่เราควรจะดำเนินตามพระพุทธเจ้าสรุปมาเป็นหลักใหญ่ก็คือมีการให้ทาน มีการรักษาศีลและมีการทำสมาธิ และมีการพิจารณาที่ท่านเรียกว่าวิปัสสนา เพราะฉะนั้นพวกเราตั้งใจฟัง และทำใจให้สงบไปในขณะเดียวกัน เราจะนั่งไปมาก 50 นาทีหนึ่งชั่วโมง หรือหนึ่งชั่วโมงกว่า ก็จะเป็นเหตุทำให้จิตใจของเราเนี่ยสงบระงับมีความสุขมีความเยือกเย็น ลักษณะแบบนี้มันเป็นการเพิ่มบุญให้กับจิตใจของเราแค่นี้ก่อน For listening to Dharma talk for tonight, uh, we can sit and meditate as well at the same time, uh, concentrate to listen to Dharma talk. Now, the Paul said that uh, tonight he will explain heart of the teaching of the Buddha. If the heart of the teaching of Buddha consists of dana, sila, and samadhi, means of generosity, precept, morality, and concentration. Uh, we should sit and concentrate. Uh, at the same time, we meditate. This is also uh, to calm our mind as well. Uh, regardless of the time, we don't have to look at it. We have to be, don't have to be concerned about the time. Just stay with your meditation object and listen from your heart นั่งภาวนาสบายๆนั่งท่าที่เราสบายที่สุด นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวนี้ทุกคนก็นั่งพร้อมแล้ว ถ้าเราสะดวกนั่งพับเพียบเราก็นั่งได้ นั่งขัสมาเราก็นั่งได้ เสร็จแล้วเราก็ภาวนา ภาวนา ก็คือกำหนดความรู้สึกอยู่ที่ใจของเรา พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธ ภาวนาไปเรื่อยๆ การตั้งใจทำอย่างนี้มันเป็นการทำงานทำงานกำกับที่ใจของเรา ให้ใจของเราอยู่กับคำว่าพุทโธ พุทโธแล้วก็ฟังไปเรื่อยเอาแค่นี้ก่อน Is it uh, any comfortable posture Some of you can sit full lotus, go ahead and sit. Some of you can sit only half lotus, also doesn't matter. Any posture that uh, you sit comfortable, uh, and uh, you can go ahead and do it. Now at the same time, concentrate uh, on the meditation subject uh, that you're familiar with. If some of you been uh, doing Bhutto, just concentrate Bhutto, being Bhutto, uh, throw in, put throw o s t a y w i t h t h a n and concentrate. Uh, so that uh, the mind uh, is like uh, they have a subject to hold on to, like you are working in the mind. So you don't let the mind stray outside. So only confine the mind within put t h r ติรัตนะติรัติรัตนะเป็นชื่อสมาคมคำว่าติรัตนะนี่ก็หมายถึง รัตนะที่พวกเราควรระลึกนึกถึงนั่นเอง คำว่ารัตนะแปลว่าที่พึ่งที่ระลึกติรัตนะก็คือรัตนะทั้งสามหนึ่งพระพุทธเจ้าสองพระธรรมสามพระสงฆ์ที่เรียกว่าติรัตนะ ติรัตนาหรือติรัตนะ ซึ่งเป็นชื่อของสมาคม เป็นการตั้งชื่ออย่างตรงเป้าตามหลัก ของพระพุทธศาสนาของเรา พระพุทธเจ้าท่านเป็นเจ้าของศาสนา การอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้น อุบัติขึ้นได้ด้วยการสร้างบุญบารมีโดยเฉพาะส่วนตัวของพระองค์ หลังจากนั้นแล้วก็มาตั้งใจบำเพ็ญจนพระองค์นี้บริสุทธิ์จากกิเลสเนื่องจากว่าในใจของคนของสัตว์นั้นมีกิเลสกิเลสทำให้เรานึกทำให้เราคิดและก็ทำให้เราทำผิดเพี้ยนไปจาก หลักความเป็นจริง เสร็จแล้วนำทุกนำโทษมาให้เราพระพุทธเจ้าท่านสร้างบารมีปฏิบัติชาระกิเลสเหล่านี้ให้หมดจดไปจากหัวใจได้ ได้ชื่อว่าพระพุทธเจ้าคือรัตนะที่หนึ่งแม้แต่เราบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธ เราเอาพระนามของพระองค์มาบริกรรม เป็นชื่อของพระพุทธเจ้า เราบริกรรมอยู่อย่างนี้ บริกรรมตามหลักที่ท่านวางเอาไว้พอเราบริกรรมไปบริกรรมไปภาวนาไปภาวนาไปทำให้จิตของเราเนี่ยตื่นแล้วก็เบิกบานจิตเริ่มสงบจิตเริ่มตื่นจิตเริ่มเบิกบาน ถ้าใครทำได้อย่างนี้คนนั้นจะเริ่มเห็นพระพุทธเจ้า เพราะจิตที่สงบนั่นแหละนั่นแหละคือพระพุทธเจ้านี่คือพระพุทธเจ้า เป็นสานะอันหนึ่งที่เรากำกับมา เราจะกำกับมาได้ยังไง เราก็เอาพระนามของพระองค์มาบริกรรมพุทโธ พุทโธ พุทโธ เอาพุทโธเอาไว้ที่ใจของเรา เอาพระพุทธเจ้าไว้ที่ใจของเรา นี่คือรัตนะข้อที่หนึ่งต่อ l e the society of this place is called Tiratana. Now most of you may know the meaning of Tiratana. means the, the refuge. refuge is Ratana. The Ratana is the three refuges, the Buddha, the Dharma, and the Sangha. Now we start off with the first refuge, uh, the Buddha. As all of us know that the, the Buddha, uh, before he became enlightenment as a bodhisattva, uh, he the perfection of the paramis. Uh, then uh, when he gained the enlightenment, uh, that because when he gain the enlightenment means he realize the truth. Because uh, without realizing the truth, uh, all of us have a lot of suffering because of our own defilement, uh, because we do not know the way, the right way, the true way. That's why we have a lot of suffering, uh, unnecessary we incur for oneself. Now the Buddha, when he gained enlightenment, uh, he's free from this suffering and he taught us to be. Uh, that's why he's the first refuge. It's called uh, Buddha. Now, when we come to meditate, although we are just using the Buddha's name, uh, the one who purified Buddha. Buddha, the same is the one. So when one, by using this Buddha, to calm the mind, be able to calm the mind, the calmness of the mind, be able to calm it down, then one They're able to see the calmness of the mind means can be able to see the Buddha as if like see the Buddha. Because Buddhas also, when he practices, he also p r a c t i c e in such manner to calm the mind first. รัตนะข้อที่สองหรือองค์ที่สองคือพระธรรม พระธรรมเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า84,000พระธรรมขันธ์ล้วนแต่สอนให้เรารู้จักวิธีปฏิบัติ เพื่อเข้ามารู้มาเห็นหลักธรรมชาติของกายของเรา ธรรมชาติของจิตของเรานี่เป็นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราอาศัยคำบอกคำสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละ ฝึกฝนอบรมตนเอง แม้แต่การให้ทาน ก็เป็นธรรมะพื้นพื้นที่เป็นจริยวัตร ที่พุทธศาสนิกชนควรประพฤติปฏิบัติ การตั้งใจรักษาศีลจะเป็นศีลห้าก็ตามศีลแปดก็ตามศีลสมณเณรศีลสิบศีลพระสงฆ์อย่างเงี้ยสองร้อยยี่สิบเจ็ดนี่คือการตั้งใจรักษาศีลนี่ก็เป็นเรื่องของพระธรรมเพราะธรรมก็เป็นศีลศีลก็เป็นธรรม พระธรรมของพระพุทธเจ้า8ปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ล้วนแต่สอนกิริยาที่ทำให้เรา ประพฤติปฏิบัติเพื่อเข้ามารู้มาเห็นหลักความเป็นจริง เนื่องจากเราไม่ได้ยินได้ฟังไม่ได้ศึกษาหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าให้รู้ และตั้งใจปฏิบัติให้เข้าถึงหลักความจริง เราจึงอยู่ภายใต้อิทธิพลของกิเลส ทำให้เราทำตามอำนาจของกิเลสกิเลส ก็จะทำให้เราพาเราทำทุกอย่างตามที่ชอบใจตามที่พอใจ ที่จะเรียกว่าตามอำนาจของความอยากเสร็จแล้วผลคือความทุกข์ทั้งหลายก็มาทับถมถมเรา เราเกี่ยวข้องกับอะไรเราก็ยึดถึงนั้น ที่จะเรียกว่า ตัณหาพาให้เราทำอุปาทานพาให้เรายึด ตัณหาพาให้เราทำผิด ความทุกข์ทั้งหลายก็ทับถมมาที่จิตของเราตัณหานี้ คือความอยากของใจ เป็นพลังของกิเลสที่มีอยู่ในหัวใจ ถ้าเราปล่อยให้เขาแสดงกิริยาอาการของเขามาล้วนๆประสจากผู้กำกับดูแล มันจะเป็นเรื่องที่จะมาปีนเกลียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ทั้งนั้นและก็สิ่งที่เปลี่ยนปีนเกลียวกับคำสอนของพระพุทธเจ้า ย่อมจะนำทุกนำทุกนำโทษมาสู่หัวใจของเรา เพราะฉะนั้นพระธรรม จึงเป็นคำสอนที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเพื่อที่เราจะได้ศึกษาให้รู้ให้เห็นให้เข้าใจหลักธรรมชาติของกายของเรา หลักธรรมชาติของจิตของเรา นี่คือข้อที่สองพระธรรมนะที่ r ร f ที่เ s the second is the Dharma now the Buddha taught as you all know, there are 84,000 Dharma. This 84,000 Dharma is a way and a methods taught by the Buddha for us to penetrate, to see the true nature of one mind, or in other words, is the truth. You know, because usually, if we do not practice the way according to the Buddha, uh, we will just follow our own mind, like the defilements. You know, we do anything Uh, it's because of craving we do and then when we do it, we get attached. You know, we become an attachment. And then because of that, we suffer for the consequences because we do not understand. And because of that, we create unnecessary and a lot of suffering for oneself. Not only this life, but continue life after life and many life to come. So when we start to practice the Dharma uh, taught by the Buddha, uh, it's a way method to get rid of the suffering is a way. So when we understand that, the what the Buddha taught the Dharma, when you say about Dharma, also is a way and way and method. Uh, ะข้อที่สามคือพระสงฆ์พระสงฆ์ถ้าเราจะว่าไปแล้วก็คือพวกเรานี่แหละ เป็นผู้ฝึกฝนอบรมตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า เราไม่ต้องดูไปอื่นที่ไหนเราดูมาที่พวกเรา พวกเรานี่แหละอยู่ในฐานะที่ว่าเป็นพระสงฆ์พระสงฆ์เช่นอย่างนักบวชนี้ท่านท่านเ็ชื่อว่าสงฆ์ แต่โดยเนื้อหาที่แท้จริงแล้วก็คือผู้ได้ยินได้ฟังแล้วเอาไปประพฤติปฏิบัติตาม พวกเราเป็นพุทธบริษัทพระพุทธเจ้าท่านทรงแยกแยะ พุทธบริษัทนั้นมีภิกษุ ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกา รวมกันแล้วเป็นพระสงฆ์นี่คือสงฆ์สังฆะแปลว่ามูแต่ถ้าเราจะเรียกโดยเฉพาะนักบวชก็คือนุ่งเหลืองห่มเหลืองแบบนี้ท่านเรียกว่าพระสงฆ์ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าคำว่าสาวกก็คือเป็นผู้ฟังคำว่าผู้ฟังก็คือฟังคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วเอามาประพฤติตามปฏิบัติตาม เหมือนอย่างที่พวกเรากำลังปฏิบัติตามอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ อันนี้คือพระสงฆ์เพราะฉะนั้นรัตนะทั้งสามอย่างพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์ ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติตามพระธรรมของพระพุทธเจ้า จนได้อัดได้ทำอย่างเต็มที่จนสามารถทำให้จิตของเราบริสุทธิ์ หมดจดจากกิเลสโดยสิ้นเชิงได้ ในบุคคลคนเดียวนั่นแหละท่านเรียกว่าพระสงฆ์เพราะพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์รวมมาลงอยู่ในจิตเดียวกัน คือจิตที่บริสุทธิ์หมดจด จากกิเลสโดยสิ้นเชิงท่านเรียกว่าพระสงฆ์ พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จึงเป็นที่พึ่งจึงเป็นที่ระลึกแก่เรา ซึ่งเราควรจะยึดถือกราบไหว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ตั้งใจศึกษาและก็สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่เป็นหลักก็คือพระสงฆ์ท่านตั้งใจศึกษาฝึกฝนอบรมประพฤติปฏิบัติ ได้รู้ธรรมได้เข้าใจธรรมได้เห็นอัตเห็นธรรมเป็นเหตุให้พวกเราเป็นพุทธบริษัท ได้ทำบุญให้ทาน และก็ได้ยินได้ฟังคำบอกคำสอนจากท่านเป็นเหตุช่วยพยุงซึ่งกันและกัน พระสงฆ์ก็ช่วยพยุงพวกเราพุทธบริษัท พุทธบริษัทก็ช่วยพระสงฆ์ในแง่หนึ่งอย่างหนึ่ง มีการทำบุญให้ทานเพราะพระสงฆ์เหล่านั้นท่านไม่ได้แสวงหาปัจจัยสี่อาศัยเป็นอยู่ด้วยศรัทธาของพวกเรา มันเป็นการเป็นการเกื้อกูลและก็เป็นการหมุนล้อหมายถึง กำกงล้อของพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าให้เป็นไปในโลกเอาแค่นี้ก่อน The third refuge is the Sangha. uh, the Buddha, Dhamma, and Sangha. What do you mean by the, the third refuge is Sangha? The third refuge of the Sangha means the one who practices the Buddha's teaching. Now, the Sangha consists not only uh, the Sawaka means the lay the, the monks. Mr. Sawaka means the one who listen and practice the Dharma. Not only consists or not only confined only monks. When you see the word Sangha, uh, including the lay people who practices and listen to Dharma as well. So he said that uh, because the existence of Sangha also they rely on the lay people. Because the four requisites, the Sangha also is dependent by the lay people support. And the lay people, when they supported the Sangha, uh, their four requisites, then the Sangha, they practices the Dharma diligently and they guide the lay people to understand the Buddha's teaching. So it's not a kind of one-way direction, it's like a, a two-way means the lay people support the monks, and the monks also support the lay people. So you become uh, the complete of the word sangha. เราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจของเรา ทำให้ใจของเรา มีที่พึ่ง เราดูไปที่ใจของเรา ใจของเรานี่ เรียกร้องหาที่พึ่ง เราจะเห็นได้ว่าด้วยเหตุที่ใจของคนของมนุษย์เนี่ย กลัวภัย คำว่าภัยก็คือสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นโทษทั้งหลายทั้งปวง เมื่อกลัวภัยแล้วก็เรียกร้องหาที่พึ่ง ก่อนพุทธกาลก็ตาม หลังพุทธกาลก็ตาม มาจนเดี๋ยวนี้ก็ตาม เราจะเห็นว่าคนทุกๆคนนั่นแหะ ต้องการที่พึ่ง เพราะฉะนั้นเขาจึงมีการยึดที่พึ่ง บางคนก็ยึดต้นไม้ บางคนก็ยึดภูเขา บางคนก็ยึดนู้นยึดนี้ ยึดพระเจ้าองค์นั้นพระเจ้าองค์นี้ นี่คือคนต้องการที่พึ่ง แต่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าที่พึ่งเหล่านั้นไม่ประเสริฐ แต่ที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่ว่าเป็นติรัตนะดังที่อธิบายผ่านไปแล้วนั้น เป็นที่พึ่งอันประเสริฐเพราะสามารถทำให้เราพ้นจากทุกข์ได้นะ Why is the Buddha Dhamma Sangha so important? Before the Buddha's time and even until today, as a normal people, as a normal person, uh, we are always afraid, and uh, we always look onto something as a refuge or as a foundation. Now, before the Buddha's time, there are people who take tree, mountains as a refuge or as their foundation. You know, some people believe in this, believe in that. Now, all these Buddha say that uh, it is not something uh, that is dependable. Now, we as Buddhists, we take this Ti Ratana, means the Buddha, Dharma, as our refuge all as our foundation because it's the only way uh, to lead us out of suffering. เราอย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นั้นเป็นที่พึ่งทางใจ เราจะเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากำกับที่ใจได้อย่างไง โดยภาคปฏิบัติเท่านั้นที่เราสามารถจะเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากำกับที่ใจได้ เช่นอย่างเรานั่งระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พุทโธ พุทโธ พุทโธ พุทโธพุทโธ และมีสติกำกับพร้อมนี่เรียกว่าภาวนา การภาวนา เช่นนี้ เอาพระนามของพระพุทธเจ้า มากำกับที่ใจของเรา หรือไม่เราก็กำกับด้วยธรรมโมธรรมโมคือพระธรรมธรรมโมธรรมโมธรรมโมเอามากำกับที่ใจของเรา หรือเราจะเอาสังโคสังโค สังโคสังโคมาบริกรรมที่ใจของเรา เป็นการเอามากำกับที่ใจของเรา ในเมื่อเราเอาพระนามของพระพุทธเจ้า พระธรรมและพระสงฆ์มาบริกรรมกำกับที่ใจของเรา มันจะเป็นการปิดกั้นกิเลสไม่ให้เกิดขึ้นในหัวใจของเรา ถ้าหากจิตเราอยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธพุทโธอย่างต่อเนื่องแล้ว กิเลสมันจะแทรกเข้ามาที่ใจของเราไม่ได้ ในเมื่อมันมันแทรกเข้ามาที่ใจของเราไม่ได้ มันก็จะเอาใจของเราไปใช้ตามอำเภอใจของมันไม่ได้ นี่แหละ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทางใจของเราอย่างนี้ ถ้าเรายึดอย่างนี้พระพุทธเจ้าพระสัมพระสงฆ์จะอยู่ในใจของเรา ใจของเราก็จะเริ่มเข้าถึงความสุข ความสุขในที่นี้คือความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบ เราเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปไว้ในใจของเรา แทนที่เราจะเปิดโอกาสให้กิเลสแสดงอุบายมายาของมันตามตามใจชอบของมันแล้วก็ดึงทุกดึงโทษมาให้หัวใจของเรา ใจของเราก็จะปลอดปลอดภัยจากทุกโทษทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้น Now we start to practice how to be free, uh, the three Triple Chain, the Buddha, the Now when we start to practice uh, the meditation, we can either use the word Buddho, Buddho, or Dhammo, or Sangha with mindfulness. Now why do we do that? Because when we concentrate either Buddho, Dhammo, or Sangha with mindfulness, when we practice meditation, we don't give any opportunity for the defilements to come in. Any lapse of this Bhutto, Tabo or Sanko when you practice, then you give room for the defilements to come in. When you give room for these defilements to come in, the, the defilements will only bring suffering, will only bring unnecessary uh, to oneself downfall. But if you confine only Buddha, Dhammo, and Sangha within the mindfulness we don't give any room for the defilements to come in. No. Because if we continue to do that, then the mind will start to experience um, the calmness, the happiness. This is because due to the practice of the calmness that we establish from practicing the Buddha and Tammo uh, with mindfulness consistency all the time, then we can benefit the true happiness that arises within the mind. อันนี้เป็นวิธีการทำให้ใจสงบ ใจของเราสงบ คือกิเลสสงบ กิเลสในหัวใจของเราคือตัณหา ตัณหาคือกิเลสในหัวใจของเรา กิเลสจะทำให้ใจของเรานดีดิ้น ไม่ให้ใจของเราได้รับความสงบ พาให้จิตของเรานึก หรือคิดเรื่องรัก เรื่องชัง เรื่องโกรธ เรื่องเกลียด เรื่องอิจฉาริษยาพยาบาท นี่คืออำนาจของกิเลสคืออำนาจของตัณหาในหัวใจของเรา มันพาเรานึกเราคิด ถ้าหากเราเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มากำกับที่ใจแล้ว กิเลสเหล่านั้นจะสงบระงับไป ความทุกข์ที่จะพึงเกิดขึ้นจาก ตัณหาราคะ โทสะโมหะเหล่านั้น ก็จะสงบระงับไป เป็นเรื่องของสมถะ แต่อาศัยสมถานี้แหละทำให้จิตของเราได้รับความสงบ พอสงบแล้วจิตของเราก็เป็นตัวของตัว ท่านจึงให้เอาจิตที่สงบนั่นแหละพิจารณาเกิดปัญญา พิจารณาหาเหตุผลหาต้นตอของอำนาจของตัณหา ตัณหาเกิดขึ้นได้อย่างไร ตัณหาคืออะไร ตัณหาเกิดขึ้นได้อย่างไร เกิดขึ้นเพราะเราหลวมจิต หลวมกาย หลวมวาจา หลวมใจ ไปดึงตัณหา ประพฤติตามพฤติกรรมของตัณหาอย่างไร จึงเป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์เมื่อเราระงับตัณหาเหล่านี้ได้ เราระงับได้ด้วยวิธีใด เป็นเหตุให้เราได้รับความทุกข์ท่านจึงให้ทำจิตให้สงบแล้วก็พิจารณาเพื่อให้เกิดปัญญา การที่เราจำราจิตของเราให้เกิดปัญญานี่แหละ มันเป็นการขัดเกลาจิตของตัวเองให้ฉลาดขึ้น เมื่อก่อนนั้นจิตเราไม่ฉลาด จิต เรามีตัณหาปกคลุมหุ้มห่อเมื่อเราหัดฝึกอยู่อย่างนี้จะทำให้จิตของเราในฉลาดขึ้น ความฉลาดของจิตนั้นดูเหมือนกับจิตของเรา มีความสว่าง คำว่าสว่างในที่นี้คือสว่างด้วยปัญญา คำว่าปัญญาคือความรอบรู้ในหัวใจของเรานั่นแหละ ไม่มีอวิชชารู้เท่าทันอวิชชาเมื่อรู้เท่าทันอวิชชา อวิชชาคือความไม่รู้ เมื่อเรารู้เท่าทันอวิชชาอวิชชาก็ดับเป็นวิชาคือความรู้ขึ้นมาแทนด้วยเหตุที่เรารู้ทันกลอุบายมายาของกิเลสอย่างนี้ สมุทัยที่มันจะคอยแทรกมาในหัวใจเอาทุกข์เอาโทษมาให้เรา มันก็จะค่อย ๆสงบระงับดับไปนี่อันนี้คือทั้งสมถะและทั้งวิปัสสนาเอาแค่นี้ก่อน Now, when we start to practice and we start to experience the calmness of the mind. So as we establish along, as we establish along, we give no, we consistent with our method of practice meditation, That is to Buddho, Dhammo, or Sangho. We leave no room for defilements to come and bring our mind uh, away. So as we establish that the mind seems to calmness, that is what we call samatha. So when the mind seeking to count us, uh, then what we do, we start to investigate. Uh, when this investigate, we can say is panya or vipassana. We start to do what we investigate. We start to see investigate why we are suffering, due to what reason we are suffering, because our own craving, because by not do by, by not knowing the true nature of our own mind. So that's how to practice. We need first to calm the mind down. And when the mind is calm, then we start to investigate to see the true nature of our mind. That what leads to us to suffering because of our craving, because of our attachment. And then as we practice, we investigate, then we see the ignorance. It's called avijja. Uh, that is what brings us back again and again into this uh, cycle b u r n i n e t h e m because you do not know. We are ignorant. So because of this investigation, uh, uh, we call a n y a uh, wisdom. Then we can cut the cycle of b u r n i a n t h e m t h ต่อนี้ไปให้ปากันตั้งใจนั่งภาวนานะสักสิบห้านาที แล้วก็ต่อจากนั้นเรามีอะไร เราก็สนทนา ข้อข้องใจซึ่งกันและกัน เอาให้ตั้งใจเดี๋ยวนี้ไป ตั้งใจเอาบุญให้กับหัวใจของเราจริงๆนะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ภาวนาในหัวใจของเรา ใครถนัดพพุทธเจ้าพุทโธพุทโธ พุทโธก็เอาพุทโธ ใครถนัดธรรมโมธรรมโมธรรมโม ใครถนัดสังโฆก็ภาวนาสังโฆสังโฆสังโฆ แต่ถ้าเราตั้งใจภาวนาจะพุทโธ จะธรรมโมจะสังโฆมันก็อันเดียวกัน เอาสงบแล้วก็พากันนั่งฟังใจตัวเองบริกรรมพุทโธพุทโธนี่ได้บุญเข้าสู่หัวใจอ่าสิบห้านาที Now the p o s e a n now we're gonna sit meditation for 10 to 15 minutes Now everybody can use whatever methods that they are used of doing it but make sure the mindfulness is there if you are using the Buddha or Dhammo or Sangho then stick with Buddha or Dhammo Sangho 嗯。 ไม่อยู่ มีปัญหาอะไรใจถึงไม่อยู่ ใจไม่อยู่ ใจไม่มีความสุข ใจอยู่กับพุทโธ ใจจะมีความสุข ความสุขหามันเป็นเอง เมื่อจิต เมื่อจิตสงบอยู่กับพุทโธแล้วมันความสุขมันเป็นเองอาต่อไปท่านผู้ใด มีข้อข้องใจก็สนทนาได้หรือให้อาจารย์จำปรับช่วยตอบสำหรับพระโพสิงค์ทุกคนที่ก็ต้องสื่อไปทุกคนที่ว่าจะเป็นสุริยะที่มีความสุขที่มีความสุขมาจากความสุข so you must try very hard to practice the meditation so now take this opportunity to ask uh, anything concerning the practice they can ask uh, whether in English or Mandarin I'll try my best to translate or even in Hokkien also can if you prefer it. e h มีไหมอาใครจะเป็นคนแรกอืม โอ้ปัญหาเยอะๆเลยเอาเดี๋ยวท่านอ่านสวยจะ simplistic อะเอาทำไมปัญหาเกิดขึ้นเยอะแยะเลยที่เพื่อนที่ I always heard a b ก u t t e a c อ i n g of non-self but in actual practice I cannot see non self or understand non self ขอโอกาสครับผมเพราะว่าปกตินะครับผม ในคำสอนของพระพุทธเจ้าจะกล่าถึงอนัตตาครับผมมแต่ว่าปฏิบัติจริงนะครับ ผมจะเห็นอนัตตาไม่ได้แล้วก็ไม่เข้าใจอนัตตา เอาฟังนะทีนี้ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเรียนรู้เรื่องปฏิจจัง ทุกขังสนัตตาซึ่งเป็นของทั้งสามอย่างที่เกี่ยวโยงกันเราจะเรียนรู้เรื่องปฏอนัตตา เลยโดยที่เราไม่เรียนรู้อันนี้กันเกิไม่ได้เพราะอย่างไรเราก็ ตัวของเรานี่แหละที่ปกปิดกับบัง ไม่ให้เราสามารถรู้ได้ว่าอนัตตาอยู่ที่ไหน อะไรคืออนัตตาเราต้องมาเรียนรู้เสียก่อนว่าพระพุทธเจ้าบอกความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเนี่ยถ้าเราไปดู ดูตัวของเราคำว่าไม่เที่ยงก็ดูว่าเรามาเกิดเนี่ย เราอยู่ในท้องแม่ของเราครั้งแรกแบบเล็กๆนะเป็นคนละเป็นอะไรแล้วแต่ จากนั้นก็แปลสภาพคือความไม่เที่ยงแปลขึ้นมาออกจากเล็ก ๆ ก็โตขึ้นโตขึ้นจนกระทั่งเป็นคนเป็นตัวของเรา แล้วก็คลอดออกมาจาก ท้องของแม่ของเราทุกคนจะต้องออกมาจากท้องแม่ทุกคนอพอออกมาแล้ว ก็แปลสภาพไปเรื่อยๆจนกระทั่งโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงพวกเราเดี๋ยวนี้ที่นั่งอยู่เนี่ย พอแปลสภาพมาอย่างนี้ก็ความเข้าใจของเราก็ว่านี่ตัวของเราตัวตนของเราอะไรก็ของเราทั้งหมดเราจะไม่มองไม่เห็นเลยว่าไหนไม่มีตัวไม่มีของเราที่ว่าอนัตตานั้นมันอยู่ตรงไหนเราเลยไม่เพราะเห็นตัวของเราขึ้นมาตั้งแต่ค่อดเลยพ่อแม่จนกระทั่งถึงปัจจุบัน นี่แหละเพราะฉะนั้นเราเราเรียนรู้ถึงความไม่เที่ยงมันแปลสภาพมาอย่างนี้นี่แหละพระพุทธเจ้าคืออนัตตานะมันจะเดินไปสู่ความไม่ใช่ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ตัวของใครไม่ใช่สมบัติอะไรทั้งหมดในโลกอันนี้ มันจะเดินไปสู่ความแตกต่างคือสลายลงไปแล้ว ตัวห้องเราก็ไม่มี ตัวห้องไข่ก็ไม่มีพระพุทธเจ้าอ่ะในร่างกายของเราเนี่ยท่านบอกว่า เป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟสี่อย่างมาประชุมกันยิ่งเป็นรูปขึ้นมาเป็นลายขึ้นมา แต่ไม่ใช่ตัวของเราไม่ใช่ เป็นรูปเป็นร่างที่ยั่งยืนเรียกว่าเป็นอนัตตา คือว่าไม่ใช่ของเรา ที่มันโตขึ้นมาอย่างนี้มันเลื่อย ไปจนกระทั่งแตกสลายไป นี่แหละ คืออนัตตา ถ้ามันเป็นของเราแล้ว เราต้องบอกฟัง อย่าแก่นะ อย่าเก็บนะ อย่าตายนะ ถ้าเป็นของเราก็บอกฟัง อันนี้มันไม่ใช่ของเรา มันยังเดินไปความแก่ความเจ็บความตาย มันเดินไปโดยที่ใครไม่มี ไปห้ามได้ไปยับยั้งได้แม้แต่กินข้าวทุกวัน ก็ไม่ใช่ว่าจะไปยับยั้งความแก่ความแตกสลาย ความตายไปความไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่ใช่ เราทานอาหารเพื่อให้อยู่ได้วันหนึ่งวันหนึ่ง แต่ความแปรสภาพอนัตตาของเขาอนิจจังของเขานั้นอนิจจังทุกขังอนัตตาของเขาไปเรื่อยเรื่อยหน้าที่ของเขาคือไปเรื่อยนะฮะนี่แหละคือคือพอพอไปสุดแล้วก็คือสลายไปไม่มีอะไร ตัวของเราก็ไม่ใช่ตัวของเขาก็ไม่ใช่นี่แหละเรียกว่า แปลสภาพไปสู่อนัตตาคือความ คือไม่ใช่พวกเราแค่นี้ the, question. Eh? I'll, read again. Eh? I'll read again. I always heard about teaching of non-self, but in actual practice, I cannot see non-self or understand non-self. Uh, he said that uh, in Buddha's teaching, if you only try to understand non-self alone, you are not now, the Buddha always say, dukkha, anicca, and anatta. They are all related one another. Okay, if you just alone trying to understand uh, the word or only anatta non-self itself, then uh, you are unable to grasp. Now, can I just start on by saying that uh, anicca, impermanence, how is it related to non-self? No. you see, all of us know that uh, we start uh, the existence uh, in our mother womb. So when we come out from mother womb, now we start to grow. Until now, all of us are sitting here. So, can you see the changes? Can you see the changes from when you come out from the womb, when you slowly grow up as a young person, till now you're sitting here? and you see the changes. If it is yours, if it is it is a, a self itself, then why do you change? No. Now look at it. What consists of this body? The Buddha said that it consists of these four elements earth, water, wind, and fire combined. That's how this body are made up. If it is if it is belongs to us, who wants to grow old? to get sick? who wants this body to break down and eventually die. Nobody wants it. But that happened too because of impermanence. And then because of that, where is you? If it is you, then of course you can command it not to grow old, not to be sick, not to even die. But because this body is not yours, that's why it changes. Even when we eat, we eat is not for anything, but it's just for the sustaining of these uh, elements, these khandas that holds it together. Now, regardless how well you look after it, it is also subject to changes. When it changes all the time, then where is the self? That's why it's not self, it's not yours. Oh. you understand so far? เดี๋ยวเรียนต่ออีกนิดนึงทีนี้เราทำยังไงถึงจะให้รู้ พระพุทธเจ้าสอนอให้เราทำวิปัสสนาเมื่อกี้นี้ท่านอาจารย์บุญมีท่านก็ บอกแล้วว่าให้ทำใจของเราสงบให้ได้ นี่คือเบื้องต้นพื้นฐาน ที่จะนำจิตใจของเรา ให้ไปรู้อันนี้จังทุกขังอนัตตาถ้าจิตใจของเราไม่สงบไม่เป็นสมาธิเราจะพิจารณาอะไร เข้าใจยาก รู้ได้ยาก เพราะจิตใจของเรานี่เหมือนคลื่นทะเลคลื่นมหาสมุทรซึ่งมันมีคลื่นอยู่ตลอดเวลาคลื่นมหาสมุทรนั้นน้ำจะใสขนาดไหนก็ตาม เราจะไปส่องดูหน้าของเราเนี่ยจะไม่เห็นเงาหน้าของตัวเองที่ชัดเจนเลยนะ เพราะฉะนั้นการทำจิตใจของเราสงบเหมือนน้ำมหาสมุทรที่ไม่มีคลื่นเรียบหมดใสแจ้วเหมือนกระจก สามารถที่จะส่องดูเงาตัวเอง ดูหน้าตัวเอง ดูร่างกายของตัวเอง รู้หมดว่าตรงไหนมีตุ่มตรงไหนมีอะไรควรที่จะแก้ไขอย่างไรตรงไหนแล้วจะเห็นชัดเจนว่านี่คือโทษ นี่คือคุณสามารถที่จะประตักอารมณ์ต่างๆได้ เพราะเรามองเห็นชัดเจนนี่เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะรู้ว่าไม่ใช่ตัวเรา ไม่ใช่ตัวเขา ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล เราจะต้องทำใจของเราให้สงบเหมือนน้ำนิ่ง สามารถที่จะมองเห็นเราของตัวเองได้ชัดเจน มองเห็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรา มองเห็นโทษภัยที่จิตใจของเราไปยึด มองเห็นเชื้อโรคที่อยู่ในจิตใจของเราได้นี่เรียกว่าความสงบหรือสมาธิเป็นบาดฐานของปัญญา หรือสมถกรรมฐาน เป็นกำลังของวิปัสสนากรรมฐาน Now, further to understand it clearly, about this non-self. Uh, he said earlier uh, in the earlier talk, uh, Alan Paul, he said that why it's very important. We need we need to establish the calmness first, or samadhi, or we call it samatha. Why? He said, our mind is just like the ocean. The wave is always up and down, up and down. So regardless uh, how clear is the ocean, you are unable to see clearly because of the wave, up and down, up and down. So by establishing oneself uh, to have this calmness is like uh, letting, uh, uh, uh, uh, like reducing the wave until the the, the, the ocean is at still, calm, no wave at all. Then you can see very clearly your own reflection. So meaning when your mind starts to establish this calmness or samatha, samadhi, then you start to investigate, what we call it vipassana. So it's just like the wave, the ocean, when the wave already stop. then you can see the reflection very clear. That's when you can see oneself very clearly. It's like you see your own reflection. What is to get rid? What is wholesome? What is not wholesome? So another word is like when you establish the calmness, your mind already at one pointedness, then you start uh, to practice uh, we call vipassana. Uh, is to see oneself, to investigate is where the wisdom c o m e เอาอีกสักหนึ่งคำถามเรายังมียังมีคำถามอีกเยอะยังมีคำถามอีกห้า Yeah, because uh, there are many questions. เอาอนัตตาเอาอนัตตาอีกหนึ่งคำถามได้ anybody want to ask anything concerning anatta? Clear about that already? Okay, we move on to another question. Yeah. ได้ ถ้าไม่มีก็ต่อต่อไปก่อนสคนเดียวกันเขียนอย่เยอะเลยเขเขียนนเดียวกันเลยฮะคนเดียวกันคนเดียวกันเหรอคนเดียวกันไล่เมื่อเดียวกันเขียนสีเออใช่ I noticed that uh, the same person writing the right four five questions alone. But I don't know no, no n e e n s even. จะว่าคนฟังได้ประโยชน์ คนฟังได้ประโยชน์ เราฟังเอาประโยชน์อ้าวไป mm. a lot of politics, time for family, and time for himself. Uh, the question is how does one find time to meditate and how to meditate? How does one find time to meditate and how to meditate? Number one, in a stressful environment that is very long working hour. Two, lots of office politics. Three, little time for family. Four, no time for oneself. เขาถามว่า คนเช่าบ้านธรรมดานะครับ จะหาคุณเช่าบ้านธรรมดาครับคนชาวบ้านคุณเช่าบ้านธรรมดาคนเราพวกเราธรรมดานะครับ แล้วก็จะภาวนา แต่ว่าอยู่ในบรรยากาศอย่างนี้นะครับ เราจะภาวนายังไงหนึ่งเราอยู่ในการทำงานที่เรียกว่ากดดันเยอะสองอะไรกดดันอ่ะกดดันการการงานเขามันกดดันเยอะตั้งประเด็นเอาไว้ครับ เขาก็ตั้งหลายประเด็นนะครับ คือคือในเมื่อเราจะภาวนา แต่ว่าเรามีเรามีเรามีสิ่งแวดล้อมอย่างนี้ เราจะแก้ไขยังไงครับแล้วจะภาวนายังไงหนึ่งคือการทำงานของเราเขาเรามีกดดันกันเยอะ แล้วก็ทำงานระยะเวลามันยาวซะด้วยสองแล้วก็มีมีมีมีการเสียบหลังการมีการโคกันอะไรการอยู่ในออฟฟิศครับมาเป็นเป็นกลุ่มเป็นอะไรสามแล้วก็เรามีเวลาต่อครอบครัวก็น้อยสี่ แล้วก็แทบจะไม่มีเวลาให้ส่วนตัว แล้วก็เราจะภาวนาได้อย่างไรครับอ้าว ตอบโอ้มีปัญหาเหมือนเมืองไทยเลยเนาะ See, that seems like a problem in Thailand you're facing as well. อ้าวพระพุทธเจ้าก็มองเห็นแล้วเหมือนพวกเรานี่เลยที่พระพุทธเจ้าเสด็จออกทรงพระนวด หรือบวชนั้น ก็เห็นว่าอยู่ในบ้าน อยู่ในพระราชวังต่อไปดีนะต้องมีการ มีการ มีอะไรหลายอย่างแปลให้ละเอียดที่จะต้องยุ่งเหยิงวุ่นวายอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นจะหาโอกาส มาประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระจิตใจให้บริสุทธิ์ ให้พ้นจากทุกนั้น เป็นสิ่งที่ยาก เหมือนพวกเราที่ยากอยู่ในทุกวันนี้เลยเพราะชีวิตของเราเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่กับหน้าที่การงานกับกิจวัตรกิจประจำต่างๆที่จะต้องทำแต่ในเมื่อมันไม่สามารถที่จะปลีกตัวออกมาได้ ขอให้เรา ได้ทำใจของเรา นี่เป็นสำคัญเราจะทำได้ไหม ตาของเราเห็น สิ่งที่มันไม่ถูกใจ เราก็ปล่อยวาง หูเราได้ยิน เช่นเขาด่าเราเราก็ไม่ไปสนใจกับคำที่เขามาด่าเรา ยอมให้เขาด่า ยอมให้เขาว่า แต่การกระทำของเราเนี่ยให้ทำหน้าที่อะไรของเราอยู่ดีอยู่ ที่เกี่ยวข้องอยู่เราก็ทำไปตามหน้าที่ของเราถ้าจะไม่ให้คนพูดไม่ให้คนด่าไม่ให้คนว่าไม่ได้นะพระพุทธเจ้าของเรา เป็นผู้ประเสริฐเลิศโลกขนาดไหน ก็จะมีคนด่ามีคนว่า มีคนตำหนิมีคนสรรเสริญมีคนนินทาเราที่มีกิเลสเนี่ยทุกคนไม่นอกไม่เกินไปกว่าพระพุทธเจ้า จะไม่ให้คนว่าไม่ให้คนด่าไม่ให้คนตำหนิไม่ให้คนสรรเสริญไม่ให้คนนินทาไม่ได้ พระพุทธเจ้าจึงว่า โลกกระทำแปดมีอยู่ประจำโลกนี้ ทำยังไงให้เราปล่อยวางฟังเหมือนเราไม่ได้ยิน ดูเหมือนเราไม่เห็นทำใจให้สบายไม่ต้องไปยึดกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่มีอะไร อยู่กับครอบครัวตากับหูกับจมูกที่การกายของเรานะเราทำได้ไหมอันนี้แหละคือการปฏิบัติ เราอยู่ในที่ทำงานเราก็ปฏิบัติอย่างนี้ไดียิไม่ดียเพียเงินไม่เอาเข้าใจของเราระยะเวลายาวแล้วก็กดดัน แล้วก็ในเนก็มีพักมีกุ้งอันนี้ข้อข้อหนึ่งก็ทำงานกันแล้วก็เวาจนพอยให้ครอบครัวแล้วก็แทบจะไม่มีเวลาให้ส่วนตัวจะพอนะถ้าไม่มีเวลานั่งอยู่ในเราทำงานอยู่ในบ้านของเรา ให้เราทำก่อนที่เราจะนอน ก่อนที่เราจะนอนนั้นเราปล่อยหมดแล้วงาน เราวางหมดแล้วเหลือแต่จะนอนเท่านั้น นี่แหละตอนนี้แหละเราให้ทำตรงนี้แหละจะห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีต่อวันให้ตั้งเอาไว้แล้วก็นั่งภาวนาซึ่งก่อนแล้วเราค่อยนอน ให้ได้ทุกวัน อย่างนี้เรียกว่าเราหาเวลาหาโอกาสให้กับตัวเองอย่างนี้เราจะทำได้ไหม So uh, I don't have to read the question again. I guess uh, uh, everybody will want to face this kind of uh, situation uh, one or rather in their lifetime. Huh? Okay. So he said that uh, we look at the, the Buddha. That's why as a Bodhisattva, he knows that even he as a prince, he lived in a palace, he also find a lot of suffering as well as life and practice and attain Buddha. So there is a constraint and uh, there's a lot of responsible uh, as a layman, as a whole house life. Now, when we are facing all these uh, circumstances, situation uh, in our work life, uh, a lot of politics going on in the office, now, Tanajan asked, when we see, when we hear, uh, people scold us, people criticize us, can we let go and continue with our work? Because it's impossible for us uh, not to let people criticize or to condemn us. And he said, even the Lord Buddha himself, uh, free from suffering, uh, free from defilement, totally free from eradicated from defilement, he too people are jealous, people criticize him. So we are incomparable with the Buddha. Now, so when these things happen in our working life, environments, a lot of things, can we just continue our work? When people criticize or condemn us, uh, means uh, we can let it go and just continue work. Are we able to do it that way? So if we can do it that way, in a way, we also start to practice now, then the Buddha said that uh, uh, types of Totama is called the Lokiya and Lokuttara. Now, Lokiya Tama, the eight conditioned things that uh, if you have one, the other one also it comes in a pair. What are these? If we have praise, we have blame. If we have gain, we have loss. If we have sadness, we have happiness. If they have profit, we have loss. So this is uh, uh logia tama, uh, everyone is expect is is is uh, experiencing. So since we some people usually they don't have time for themselves, so constrained the whole day. But uh, every day before you go to sleep, now uh, then before time you go to your bed, uh, at least you determine regardless, even five minutes or ten minutes before you go to sleep, where you are free from your work, free from everything, then at least you take the effort to try to meditate, to try to calm yourself down, whatever given opportunity that you have. That is what we say that we try our best to cope up in whatever situation and environment. Otherwise, it will just be only an excuse and you say you can't practice. because we are we, we are facing all this environment. Does that answer the question, Jerry? เข้าใจไหม Understand นะเราจะพูดไปยาวเท่าไหร่ถึงเวลาเท่าไหร่เพราะว่าเนื่องจากว่าพรุ่งนี้เขาก็ทำนะ because ท่าน t า n is also concerned because it's n o tomorrow is a working day as well so he asked me uh, what time do we need to stop so I say I have to ask you because ท่านอาจารย์ can uh, uh, จะมีเวลาอีกเท่าไหร่ยี่สิบนาทีได้ไหม another half an hour is it okay with you ขอวได้ได้อีกครึ่งชั่วโมงก็ได้อย่างนั้นเหลือเวลาอีกยี่สิบนาทีอยากให้เอาปัญหานี้มาอ่านทั้งหมด แล้วก็เราจะมาสรุป จะมาพูดสรุปเลย ท่านท่านอามาน ครับผม ท่านอ่านเป็นภาษาแล้วก็แปลเป็นไทยด้วยอ๋อ ทีละใบทีละใบนะเออเออให้เอาให้หมด Uh, and actually also concerned he wants to answer all the questions, but he afraid because due to the time, he asked me to read all the questions for him, and he will just summarize everything. Okay. อ่าอ่าไม่งั้นเดี๋ยวไอ้เจ้าของปัญหาไปนอนไม่หลับอีกเพิ่มปัญหาอีก because otherwise, uh, from question will lead to another question, another question will lead to question, so it will be no ending. เสียงเลยผมจะพวกผมสรุปให้หลวงพ่อฟังก่อนไม่ผมต้องการเอาไปให้ลูกศิษย์ฟังด้วยโอ้ครับผมผมเพิ่งได้ปฏิบัติออกเสียงออกเสียงออกเสียงฝรั่งเนี่ยรั่งผมต้องอ่านให้เขาฟังก่อนแล้วก็แปลให้หลวงพ่อฟังนะใช่ครับ I will just read the question. Nepal said to all of you, I just came to know the Dharma a year and it helps me with my daily life. I hope to be able to help my aged mother and loved one to learn the Dharma also. How do I take the first step to open them to practice and learn the Dharma? Uh, okay, the second is, does meditation help one to clear bad karma? How does one go about doing it? Uh, I taste happiness. I also taste immense suffering. I always hear in order to overcome suffering, one has to undergo suffering but my mind still dislikes suffering and still cling on to happiness and pleasure. I know time is running short for me. Deep inside, it is time for me to practice. Can one practice in a big and busy city, or do one need to go to a secluded place to practice? Last question, in meditation lesson in book, they always say put awareness on solar plexus. What is solar plexus? I told you, no, no, what is that? Solar plexus. I, and can anyone elaborate with solar plexus? Hmm? Huh? Yeah, it's the solar plexus. It's oh. muscle. Oh, it's a cage. Oh, means you put the, the, the here solar plexus. ผมก็ไม่เข้าผมไม่รู้สับนี้ดีครับไม่ถึงอะไรโอเค ผมจะอ่านทีละอย่างครับผมหนึ่งนะครับ ผมเพิ่งได้ปฏิบัติธรรมะ ประมาณสักหนึ่งปี แล้วก็ได้ใช้ชีวิตผมประจำวันดีมาก แต่ว่าผมก็จะมีทั้งพ่อกับแม่ทางบ้าน ผมก็สนใจที่จะสอนพวกเขา ปฏิบัติธรรมะอย่างที่ผมได้เห็นนะครับแล้วก็ผมจะทำยังไง จะสอนพวกเขาในธรรมะครับผมสิ่งละพ่อแม่ผมก็แก่แล้วครับผม หนึ่งสอง คือผมได้ยินว่าภาวนาภาวนาแล้วก็ได้ชำระ กรรมที่ไม่ดีของของตัวเองนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้อหนึ่งข้อหนึ่งตอบก่อน ข้อหนึ่งตอบก่อนนะครับครับที่ก็ตอบก่อนให้พาพ่อพาหลวงพ่อจะใช่ไหมให้พาพ่อพาแม่ทำให้พาพ่อพาแม่ปฏิบัติ เราทำยังไงได้รับผลยังไง เราก็บอกให้ท่านทำอย่างนั้น ให้ได้รับผลเหมือนกับเรา So the first question that uh, I just came to learn the Dharma a year ago and helped me with my daily life. I hope to be able to help my aged mother and loved one to learn the Dharma. How do I take the first step to open to them and practice the Dharma? So um, for this answer very easy. Whatever you have learned, benefited yourself, then that is where you let your parents know how it benefited you, how the Dharma helped you. พอใจไหม uh, Can you answer the question already because you say that it benefited you มา so just tell t h e how ไม่พอใจถามอีกโเคกเข้าใจครับอ่าเข้าใจอ้าวต่อไป the second one the คือได้ยินว่าการภาวนานี่ได้ชำระกรรมที่ไม่ดี ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดภาษาอังกฤษที่ได้ได้ได้ได้ได้คือก็ถามว่าคือการภาวนาได้ชำระกรรมที่ไม่ดีของตัวเองไหม แล้วก็ถ้าว่าได้เราก็ควรที่จะทำยังไงการภาวนานั้นมันเป็นการชำระพฤติกรรมของเราให้ดี คนที่ชอบโลภชอบโกรธ ชอบเครียดชอบอิจฉา ชอบริษยาชอบพยาบาท เมื่อเราภาวนาแล้ว จะทำให้จิตของคนนั้นอ่อนโยน ความโลภรู้จักความโลภ ก็ต้องรู้จักความโกรธ มันก็เป็นการระงับความโกรธ ความอิจฉาริษยาพยาบาท สิ่งเหล่านี้เป็นพิษสงของกิเลสทั้งนั้น เมื่อเราตั้งใจภาวนา มันเป็นการสำรวมมาที่กายของเราที่วาจาของเราที่ใจของเรา ให้เป็นไปตามธรรม เมื่อใจกิริยากายวาจาใจของเราเป็นไปตามธรรมแล้ว มันก็เป็นการแก้พฤติกรรมของเรา ให้เราเป็นคนดีขึ้นกว่าเดิมได้ This question Does meditation help one to clear path, past bad karma and how does one go about doing it. Now, just say that actually meditation in fact is to refine oneself. Uh, is to refine oneself. Uh, usually when we have a full of uh, hatred, anger, uh, so when we start to meditate, we start to practice meditation, it refines oneself uh, it refines one bodily speech and thought according to Dharma. Uh, so meditation is to refine oneself according to the Dharma. So in a way, uh, you don't you, you you need not increases your bad karma. Understand? เข้าใจไหมปัญหานี่ดีมาก ปัญหานี่ดีมาก ถ้าทุกคนฟังแล้วเอาไปแก้ไขพฤติกรรมของตัวเอง จะเป็นการเข้าใจหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีจะเป็นการเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปรับใช้เกิดประโยชน์ รวมไปถึงว่าเราทำงานงานหนัก ไม่มีเวลาที่จะมาภาวนา ไม่มีเวลาอยู่บ้าน ไม่มีเวลาอยู่กับครอบครัวในเมื่อเราเข้าใจสิ่งเหล่านี้ เราก็เริ่มปรับพฤติกรรมของเราเองเพื่อให้ให้เป็นคนเยือกเย็นมีความสงบ มีความผาสุกตามธรรมะที่เราปรับในใจของเราได้ So that's why the uh, Tanzan will want to go through all the questions that, so that everyone here can benefit because uh, sometimes some Bali may, may also face but they may not ask so that uh, that's why the, uh, when you ask all these questions Tanzan try to answer so that it will benefit all of you so when you benefit all of you at least you'll know the way and method how uh, to overcome when you're in this kind of environment, in this kind of situation, uh, how you cope up uh, with all these things, and yet you yet you still put in the effort to practice. ข้อต่อไป คือ ผมได้ได้ได้รสชาติความสุข แต่ผมก็ได้รสชาติความทุกข์แล้วก็ผมเคยได้ยินว่า จะออกจากความทุกข์เราก็ต้องผ่านความทุกข์ก่อน แต่ว่าใจผมไม่ชอบความทุกข์แล้วก็ใจผมก็อยากติดเกาะกับความสุขตลอด แล้วก็ผมจะทำยังไง เข้าใจไหมเราก็ทำความสุขให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป คือใจของใครก็ตาม มันไม่ชอบเราความทุกข์ใจของเราของท่านไม่ชอบความทุกข์ แต่เวลาไปประกอบพฤติกรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจ ไม่ค่อยจะใช้ปัญญา มักจะใช้อะไรตามความชอบใจของกิเลสมันพาทำในใจ ความทุกข์มันก็เลยพลอยบังเอิญ มาทับถมหัวใจของเราอยู่เนืองเนืเนื่องจากว่าเราขาดปัญญาเ e s t i o n is I teach happiness I also teach I also teach immense suffering I whisper in order to overcome suffering, one has to undergo suffering, but my mind still dislikes suffering and still cling on to happiness and pleasure. And then Ajahn said that uh, you should increase your happiness. Now, he said that uh, usually because we do not practice, uh, we are lack of wisdom. That's why we do everything, just follow our heart, you know. So because of that, uh, the repercussion is we will suffer uh, through our body, through our thought, and through our speech because of our own action, because we are lack of practice, because we are lack of the wisdom to differentiate what is wholesome, what is not wholesome. So that's why when we start to practice, then we can understand better, and then we can also like prevent for ourselves from getting into more suffering. Now, as long as we do not practice, then definitely, uh, because of lack of wisdom, we do not differentiate. Then we start to do things sometimes we like, we dislike. Then definitely we will suffer because of the consequence through our thought, speech, and action. Understand the question? Pratikam, พฤติกรรมภาษาอังกฤษพฤติกรรม action action action ภาษาอังกฤษ action Pratikam. Pratikam. Pratikam. action ภาษาอังกฤษ เราควรจะสนใจแอคชั่นของตัวเราเอง เพราะเราจะได้รับความสุขก็เพราะแอคชั่นของเราเอง เราจะได้รับความทุกข์ก็เพราะแอคชั่นของเราเอง เพราะฉะนั้นเราความสุขความทุกข์ที่เรามีในใจของเราเนี่ยเราทำเอาเอง It's like uh, h s a i pretty comes action. Now, by the end of the day, uh, to obtain the heart happiness also is our own action. to obtain suffering also is our own action. Uh, so you got the option to choose which one you want to increase and which one you want to decrease. p r e t t y c o m is action. Does that answer your question? ถ้าเราเข้าใจคำว่าพฤติกรรมเราจะได้ข้อปฏิบัติกำกับกิริยากายวาจาใจของเราได้เป็นอย่างดี That's why once you know that uh, because of your own action will lead you to happiness and suffering, then uh, you should uh, know how to uh, uh, your bodily and speech and your uh, uh, your thoughts, bodily speech and action, and not be all voiced down on your own action that will lead your thought, speech and action happiness or more suffering. อย่าลืมอย่าลืมใช้ปัญญารักษาพฤติกรรมของตัวเองเรื่องนี้ต้อง จำให้ฝังใจทีเดียว so uh, you must uh, use your wisdom huh? uh, how to e a t this uh, uh, wholesome action otherwise you will you will face the consequence huh? don't forget because of your own action เพราะกรรมทั้งหลายนั้นน่ะ เวลาเรา เราทำด้วยปัญญาก็ตาม เราด้วยความหลงตามอำนาจของกิเลสก็ตาม เมื่อเราทำลงไปแล้ว มันกลายเป็นกายกรรม เมื่อเราหลงพูดไปแล้วมันกลายเป็นวจีกรรม เมื่อเราหลงนึกคิดไปแล้วมันกลายเป็นมโนกรรม เรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมและเราจะไปด้วยกรรม เราควรจะใช้ปัญญารักษาพฤติกรรมของเราให้ดี Because our own action is what leads us to suffering and happiness. Now, because we are lack of wisdom, that's why because our own action, we cause uh, maybe say wrong speech, everything. there is suffer because of what we say. When the bodily, because uh, we do not have wisdom, lack of that, that's why we, whatever things we do, we suffer because of the consequence. Yeah, and thoughts as well, if we think of no good, think of uh, unwholesome, then after that we also suffer because of our own thoughts. So that's why it's very important that we should cultivate uh, the good action. Then uh, we will not suffer through our own thoughts, speech, and action. Mm. Um, Understand? Because it's all our own action. อ๋อดีปัญหานี้ดี มีแต่ปัญหาดีๆทั้งนั้นเลยเหลือกี่ใบสองใบครับอ่าอีกสองใบ ครับ ผมรู้นะครับ ผมรู้เวลาสำหรับผมนี่ มันสั้นนะแล้วก็ข้างใน ลึกๆผม ก็รู้ผมควรที่จะปฏิบัติ แต่ว่าการปฏิบัติอยู่ในเมืองอย่างนี้นะครับได้ผลไหมหรือว่าผมต้องไปสถานที่ที่เรียกว่าเงียบแล้วก็สถานที่วิเวกแล้วก็ปฏิบัติจะได้ผลมากกว่า อันนี้อาจารย์จำหลัดท่านก็ตอบไปแล้วเอาตอบอีกไหมเอาตอบอีก การปฏิบัติ ก็ในการเวลา ที่จำเป็นจะต้องหาที่สงบก็มี อย่างพวกเราเริ่มต้นปฏิบัติไม่ว่าพระ หรือผู้ปฏิบัติทั้งหลาย พระพุทธเจ้ามาแสวงหาสถานที่เช่นพระพุทธเจ้าสอนพระ ก็บอกว่าขณะที่บวชเลยให้ไปอยู่ในป่า ในเขาในถ้ำเนื้อผาป่าช้าป่าป่าช้าป่าลกชัก ก็เพื่อความสงบภายนอกประกอบกับ จิตใจที่มันวุ่นวาย ไม่ได้รับความสงบนั้นเนี่ยจะได้มาดูให้รู้อารมณ์ของตนเอง ซึ่งมันออกไปรับเสียง รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะพระองค์ก็ให้สอนให้สถานที่นั้นเป็นส่วนประกอบ เพื่อจะได้ดูเข้าไปที่จิตใจของเรากำลังไม่สงบอยู่นั้น จะได้ทำงานได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยกับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับใจ เพราะฉะนั้นในเมื่อเราอยู่ ในสถานที่วุ่นวายก็ให้เราพยายามหาโอกาสหาเวลา หาห้องที่มันสงบพอสมควรอย่างเนี้ยแม้จะเสียงรถข้างนอก ก็ไม่เล็ดลอดเข้ามา เราก็สามารถที่ว่าสถานที่สงบได้นะนี่อย่างเรานั่งอยู่ในห้องนี้ไม่มีเสียงอย่างอื่นเลย นั่งในห้องนอนของเราก็เช่นเดียวกัน พยายามทำห้องของเราให้เป็นสถานที่สงบเพื่อปฏิบัติธรรม Now, for Christians, uh, will be once again, uh, I know time is running short for me. Deep inside, it's time for me to practice. Can one practice in a big and busy city, or do I need to go to a secluded place to practice? Now, Tony Chan they said that uh, the Buddha encourages ordained people and practitioner people always go to a quiet place in a cemetery, in a forest, in a jungle. Why? Now, because our mind, when an untrained mind, it is always not calm. That's why we need the exterior condition, the calmness, so that we can work, so that we can work our internal. Now, these, these are very important factors to train one mind to calm down. Now, but now, like for general people, like uh, living in the city, now how can we make uh uh, uh, uh, it work in that manner? I say that, like example, like now we all sitting here in this room. Now, you see, when just now we all meditate over here as well. Uh, the condition also is suitable. Why? Because you also cut away from like uh, all the cooking, all the noise, all the outside. So that uh, even if you are in a big city, Tanjan said that uh, you too also can find and make the condition as favorable as possible uh, given the circumstances and condition. Like uh, you have a room or yourself, or you make your room uh, as suitable as possible uh, for the practice uh, so that you can work uh, to train your mind to calm down. Although you're in a big city, but you too can make the condition like you are in a forest. Does that answer the question? มีคนไทยไหมคนไทยฟังเลยเข้าใจเลยมีไหมเออมีกลุ่มหนึ่ง เขาก็กลับไปแล้วนะครับ คนไทยกลับไปแล้วเหรอ He said e s Thai I said n I think the way that anybody understand Thai เขากลับไปแล้ว คนไทยอันนี้สุดท้ายเลยปัญหาสุดท้ายแผ่นปัญหาสุดท้ายเอาพอพอกับเวลาของเรา คือเมื่อกี้นี่คนนั้นเขาถามผมก็ถามนะโซลาร์พลักซิเกิด เกอก็ว่าปกติหนังสือนะครับหนังสือก็บอกว่าเราต้องตั้งกำหนดความรู้สึกความรู้อยู่ในอยู่ในจุดนี้นะครับโซลาร์เพล็กซัสครับแล้วก็การเกี่ยวข้องการตั้งจุดนี้เพราะอะไรครับผมตั้งจุดนี้นะครับคือหมายความว่า คือหนังสือภาวนาปกติว่าถ้าว่าเราความรู้สึกแล้วครับกำหนดกำหนดทำไมตั้งไว้นี่ทำไมต้องตั้งไว้จุดนี้ครับผมตอบการกำหนดจิต ๋ยวปัญหานี้เก็บไว้ผมนะครับ โดย ครูอาจารย์ทั้งหมดเลยเก็บไว้ทั้งหมดหลวงปู่มั่นหรือหลวงตามันมีลูกศิษย์คนหนึ่งมันสนใจเนี่ยที่เขาจะมาพบเราที่สิงคโปร์บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายเนี่ยท่านว่าให้กำหนดจิตเขาจะตามไปแปลให้ผมที่ภูฐานจะกำหนดที่ไหนก็ได้นะอยู่กับความรู้ของเรา เช่นเราระลึกพุทโธพุทโธเนี่ย เราลึกอยู่ที่ใดเอาตรงนั้นแหละเพราะว่าเวลากินสงบแล้วนั้นท่านบอกว่าอยู่ในท่ามกลางอกของเราเนี่ยแต่ในเมื่อเราจะกำหนดไว้ตรงที่หน้าอก ก็เพื่อให้รู้เป็นจุดใดจุดหนึ่ง เพื่อจะได้จับอยู่ตรงนั้นให้รู้ว่า นี่คือจิต นี่คือผู้รู้ อยู่ตรงนั้นนะจะกำหนดอยู่ที่หน้าท้อง ก็เพื่อให้รู้ว่าจิตความรู้ของเราไปจับอยู่ตรงนั้น ให้เป็นจุดใดจุดหนึ่งเพื่อจะได้ให้จิตของเราไป ไม่ไม่ออกไปจับอยู่ที่อื่นหรืออถ้าเราไม่กำหนดไว้จุดใดจุดหนึ่งเนี่ยทั่วร่างกายของเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าจิตของเราอยู่ตรงไหน ราะฉะนั้นท่านจะให้วางจับไว้จุดใดจุด จะเป็นหน้าอกก็ตามจะเป็นหน้าท้องก็ตามนะขอให้เราว่าจับไว้แล้วจิตของเราอยู่ตรงนั้น ก็เป็นใช้ได้ Now the question is in meditation lesson book they always say they put awareness on solar plexus. What is solar plexus? Solar plexus are here. So um, uh, solar plexus is it the over here, we put the awareness over here. In the center of the body. Or in the center of the body, okay. So I did the, uh, really the right question because I'm afraid. I said, I don't know what's So he said, uh, mind, and all the teachers say that uh, when we practice the meditation, uh, we must put the awareness at a point. Now the point can be at the solar plexus, can can be your Cambia, Doma, Cambia, nose. It is a point, it is an anchor. We need to put it, the awareness there. Then otherwise, if we just let it flow freely, then where's the where we're going to put the awareness, where we're going to work with it. That's why it's very important that the great regardless any meditation book say that we put the awareness uh, at the solar plexus or at your abdomen or at your tip of the nose it's just a point for you to have the mindfulness and awareness at that point, so that uh, when you practice already, uh, uh, your mind can slowly sink into calmness because there's a point, there's an anchor, not to let your mind to stray around. If you without anchoring your point to any point or you just let it like flow freely, then how will you be able to focus your attention at one particular point. That's why uh, it's not only confined that uh, you should put your awareness at that uh, plexus or the abdomen or the a vertebral nose. Any point that you can put, you can focus your attention at that point with awareness and mindfulness, then you continue with that point. Does that answer your question? Uh, does that answer your question, uh, the, the, ครับ ครับ นะ เข้าใจครับนี่ก็ เวลาก็คงจพอรบกวนกับพวกเราเพราะฉะนั้นที่พวกเราได้ฟังมา นี้ใครจับไปพิจารณาหรือไปภาวนาแล้ว สามารถที่จะทำให้จิตใจของเราสงบได้ ด้วยอารมณ์อันใดให้ยึดเอาอารมณ์นั้นเป็นข้อปฏิบัติของเราบางท่านอาจจะนึกพุโทโธ พุโทโธพุโทโธกำหนดไว้ที่ใดก็ได้ ขอให้จิตจับอยู่กับตรงนั้น จนจิตใจของตนเองสงบจากอารมณ์ จิตใจของตนเองไม่วุ่นวายมีความสงบเข้ามาอยู่กับพุโทโธพุโทโธใช่ได้ ท่านคนนั้นก็ให้เอาบทนั้น เป็นข้อปฏิบัติของตนเรื่อยไป ส่วน ท่านผู้ใดกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอจับลมเข้าลมออกที่จมูกของของเรา แล้วมีจิตใจสงบเข้าไปสงบเข้าไปละเอียดเข้าไป จนกระทั่งจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิขอให้ท่านผู้นั้นจับ เอาอารมณ์อันนั้นไปภาวนาของตนนะ ให้จับเอาอารมณ์คือลมหายใจเข้าออกนั้นเป็นข้อปฏิบัติของเราเรื่อยไป ส่วนผู้ใดกำหนดพิจารณาผม ขน เล็บฟัน หรือกระดูกกระดูกอัฐิอัฐินำมาบริกรรมแล้ว จิตใจของเราสงบก็ขอให้ท่านผู้นั้นเอาอารมณ์อันนั้นอันนั้นปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติของตนเรื่อยไปจนกว่าจิตใจของเราสงบเป็นสมาธิปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดแม้ร่างกายของเราก็ปล่อยหมดเหลือแต่ความรู้อันเดียว อันนั้นหลัก ผู้ปฏิบัติจะต้องเดินไปตรงนั้นทุกคน เพื่อจะได้เป็นบาดฐานของวิปัสสนาต่อไปนะท่านอาจารย์ say that regardless whatever method that we practice like if we practice Buddha that Buddha you can anchor the Buddha at any point that you can focus on. Uh, you don't have to confine, it's only at the tip of the nostril, at the abdomen or the solar plexus. At any point you can place the Buddha clearly, you put there. You make sure that the, the Buddha stays there uh, with mindfulness. Now, some of you may practice breathing in, breathing out, breathing in, bring out, But when you do that already, you can focus, you can put your awareness at that breathing in and breathing out at your nostrils. Then that will be your anchor point. Then you continue doing that. Now, some people may feel uh, reflections of the uh, kesa, means the hair, the bone, or the skin now, uh, if you can anchor your point at that particular uh, subject of meditation, and you can have uh, uh, your awareness and mindfulness at that, then you anchor over there. So, because regardless of a different uh, technique or meditation, uh, the point is to for you to have that awareness and that focus on mindfulness at that particular point whether it's Buddha or whether it's breathing in or whether it's a reflection of the 32 parts, any part. So when, when, you, when you use uh, the, the, this method uh, as mentioned and you are able to sing your mind into calmness, then from there uh, the mind has seen the calmness already, then that's where uh, you establish the calmness, then you continue, uh, we say, vipassana, uh, to investigate it, uh, to know the true nature of the mind. But the first, you need to use uh, this any particular point to calm your mind first. So it doesn't have to be confined only at uh, certain, uh, only this point or that point. Any point that you feel that you're comfortable, you can uh, be that meditation object that you do understand เดี๋ยวต่อไปประโยคสั้น ๆ ท่านแปลเร็ว ๆ ตามผมก็แล้วกันครับผม วันนี้รู้สึกว่า เป็นมงคลอย่างยิ่ง Today is an auspicious day เราได้ฟังธรรมด้วย เราได้สนทนาธรรมด้วย We have the opportunity to listen and also to discuss ถ้าเรามีเวลาอย่างนี้บ่อยๆเนืองๆ If you have this kind of occasion very often จะทำให้เรามีเวลาปฏิบัติ และจะได้เป็นกำลังใจให้กับตัวเอง Therefore you have more time to put in effort to practice ปัญหาที่เราสนทนานั้นรู้สึกว่าเป็นปัญหาชีวิต ทุกคนประสบพบเห็นอยู่อย่างนี้ The question that you ask for the problem that surfaces does not only confine to one individual but to everyone as well ถ้าเราตั้งใจจะแก้ปัญหาตามที่ครูบาอาจารย์ตอบนี้ อันนี้แหละเป็นคำสอนที่พระพุทธเจ้า ท่านให้เอาธรรมะมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ That's right. Uh, when you have the opportunity to listen uh, the teacher instruction, uh, to use the Buddha's teaching to try to overcome all the problems that you faces. สามารถจะทำ ชีวิตจิตใจของเราให้เป็นไปตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าได้ so that uh, you when you understand already then uh, you can put in your daily life uh, practice it according to the Buddha's teaching ขอให้พวกเราทุกคนตั้งใจหาโอกาสแบบนี้ให้กับตัวเอง so that uh, try to find more opportunity for oneself uh, to come to practice จะเป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ความสุขความเจริญหัวใจของเรา Because by doing so you increases your own welfare happiness for oneself วันนี้เป็นอุดมมงคลอย่างยิ่ง และเวลาก็รู้สึกว่าหมดแล้วสี่ทุ่มครึ่ง Yeah because uh, because due to the time uh, constraint that we have so ท่านอาจารย์ will give a conclusion with the เอ่อต่อไปก็ให้พรเดี๋ยวตั้งใจรับพรนะ โอกาสหน้าเรา พรุ่งนี้ตอนเช้าเรามีอะไรเราคุยค่อยคุยกันอีกครั้งหนึ่งท่านผู้ใดที่ยังมีเวลาพรุ่งนี้เราจะออกจากนี้ประมาณเท่าไหร่อ่าก็ไม่เลยรีบร้อนชั้นเสร็จแล้วก็ไปเพราะว่าการเดินทางประมาณสักไม่เกินสามชั่วโมงครับผมอ่พรุ่งนี้ตอนเช้าเราก็มีเวลาอยู่บ้าง ใครยังมีปัญหาคาใจข้อข้องใจอยู่ ก็สนทนาพรุ่งนี้กันอีกได้ แต่สำหรับสำหรับวันนี้ก็เราให้ใช้จบแค่นี้ แต่ก่อนจบก็อยากให้พวกเราอรหังสัมมาสัมพุทโธพระควาสวากาโตสุปฏิปันโน กราบพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เสร็จแล้วก็กราบพระสงฆ์เสร็จแล้วพวกเราก็กลับบ้านได้ so the before we end ท่านอาจารย์ will give you all uh, sharing Marisa blessing and then he said that uh, because tomorrow we are having uh, dana over here we will go on strong and you will come to have the meal around 8.30 to 9. Yeah, 9. 9 o'clock, we have the meal here 9 o'clock. So uh, we still have time tomorrow. If anybody still have any question uh, would like to ask uh, they can come and do so. Because uh, after the meal, uh, then we will depart to Vatupaha. So after Tanja has given the blessing, uh, you will uh, all together will chant the Arahant, Sama Sambuddho, t h e n after that, p a y r e s p e c t to the Sangha, then the, we all can be here. พรุ่งนี้หาโอกาสมานะพรุ่งนี้นะ So those of you that can come tomorrow you can take the opportunity มาร่วมบุญอีกวาระหนึ่งพรุ่งนี้ yeah, to come tomorrow as well those of you can come อ้าวกราบพร้อมกัน Let us back together นั่นไม่ให้พร กให้พรแล้ว โอ้ให้พรอาจารย์ให้พรไม่เอาให้พรผมบอกแล้วจะให้พร เออใช่ใช่ บอกจะให้พรเลยลืม ลืม เอาให้พรเอารับพรตั้งใจรับพรแล้วอูดให้ทุกคนตั้งใจอุทิศส่วนบุญที่เรามีโอกาสเป็นอุดมมงคลศึกษาธรรมะคราวนี้ ถือว่าเป็นคุณงามความดีในหัวใจของเราอุทิศส่วนบุญนี้ไปให้แก่ บิดามารดาปู่ย่าตายายเจ้ากรรมนายเวรสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ให้เขาพลอยได้รับอนุโมทนาพลอยได้รับความสุขจากการที่เรามาสร้างบุญกุศลครั้งนี้ Met uh, Sajjan in his blessing, you take the opportunity to meditating that uh, today by coming uh, to learn the Dharma and by uh, meditating uh, mentally, you think that uh, you would like to share this knowledge to all beings. whether that uh, the one that close to you or the one that far away or to all the sentence be share this verse with them อ้าวตั้งใจนยะทาวาริวะหาปูราปริปูเรติชาครังเอวะเมวัยโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหัง ทิปเมวัสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยะธามณิโชติระโสยะธามเตโยวิวาจันตุสัพโรโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขี Bye. ธิภาคยังสุขังบาลัง เสรีอายุจวันโนจาโภกังวุฒิจยสวาสาตาวัสัจาอายุจาจิวสิทธิภวันตุเตภาวันตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สามบังอุทานุภาเวนัยสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตาสามปัธรรมานุภาเวนัยสดาโสทิภวันตุเตภาวะตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวตา สัพพสังฆานุภาเวนัสดาสุทิมภาวันตุเตมอ่าครับอรหังอรหังอรหังพร้อมกัน Wow. สงฆ์ทีนี้ครั to บ respect the Sangha. อืมพรุ่งนี้มีอะไรก็บอกเข้าใจกันนะครับ Uh, this one I say on my own. uh, I also apologize today if uh, uh, my translation is a bit of insufficient here and there, but because I also try my best because uh, usually um, it is always a very good idea that uh, if uh, that the translator stay with the teacher, so he's very familiarized with uh, his way of uh, Dhammacha. Because uh, I have not stayed with Long Paul before, so I just uh, <laughs> come and help it out. So um, I, I, try my very best, but I know uh, <coughs> more or less what they said. I, I, I, did not leave any, but of course you want me to give 100%. I think I'm unable to. But at least I hopefully the uh, if uh, insufficient in any way, uh, I would say it's my part is, and it will not be on your part. สำหรับการฟังธรรมะวันนี้ท่านผู้ใดสนใจแล้วอัดเอาไปแล้วไปฟังซ้ำๆๆๆจะได้รับประโยชน์ Yeah, he said those who are already interested in Dhamma recorded. Uh, you should go back and listen again and again so that uh, you are helped to สบุ๊กเลยอ่าก็จะถ่ายรูปท่านอาจารย์ได้ไหมครับโอ้เอาถ่ายตรงไหนก็ต้องได้เห็นถ่ายตลอดนะเก่งเก่งสบุ๊กเฮอ่า yeah you can just sleep in you can just s เป็นอะไรเปนอะไรอะไร yeah you c อ่าอ่าว่าได้ always remember หลวงพ่อ very kind so much เจ๋งเจ๋งง อาวาก็เคยไปวัดหลวงพ่อก็ครับผมก็เคยไปวัดหลวงพ่อด้วยครับเออเดี๋ยวเดี๋ยวต่อไปไปแล้วก็ทำอย่างนี้ Yeah, next time you go, you should ordain. Shit. I just cut my hair today. I'm actually going to London and I go to Hong Kong สาธุสาธุสาธุว่าเขาคนหัวเพราะว่าเขาจะไปอังกฤษแล้วก็เขาจะไปวัดของอาจารย์สเมโทกับที่อาจารย์อมรวัตทีครับกูได้กูได้ขอวัดวัดอะไรนะวัดอะไรนะกูที่สเตย์ on มอนสตรี e t and then I chaperone two n i g วัดโอเคเขาจะเขาจะไปไปวัดสายของลุงบุชาที่อังกฤษนะครับแล้วก็เขาจะเป็น ยมอุปถัมภ์สำหรับพระสององค์ที่จะไปเดินทางไปที่อื่นครับโอ้ดีดีดีได้ได้ศึกษาธรรมะ You can gain a lot of good experience practicing but to share a lot of lessons and I, I'm seeing Lopo in this monastery in October me my Thai friend are bringing the Malaysian group to Lopo's monastery แต่ว่าตุลาเขาจะไปกับเพื่อนไทยเขากับกลุ่มเดิมมาเลเซียไปเยี่ยมหลวงพ่อที่วัดครับที่วัดที่วัดผมเหรอ ครับดันผมสิได้ได้ดีดีดีไปไปได้เลย but I think it's noted because it fill the mind very fast. Like my mind like uh, go down to the beginning very fast and it just empty, totally empty. So is it correct? You need to just you have to concentrate in one point. But what I did is when I go into to the long breath, I go down, go down, go down, and I just follow naturally my breath. So to certain point, I will just concentrate on one point. คือเขาว่าเขาขึ้นเปลี่ยนวิธีเอ่นภาวนา แต่ก่อนเขาก็ภาวนาเขาก็ใส่ความรู้สึกตั้งไว้อยู่ในตรงนี้ครับผมเข้าออกเดี๋ยวนี้เขาใช้วิธีใหม่คือไหมเขาว่า เวลาลมเขาเข้าไปเขาก็ปล่อยให้ลมเข้าไปตรงนั้นก็เข้าไปลึกๆเข้าไป แล้วก็จากนั้นเขามีความรู้สึกว่าเขาขาใช้วิธีใหม่อย่างนี้แหละ คือใจเขาก็จะได้สงบขึ้นเร็วขึ้น แต่ว่าบางเจอบางครั้งเมื่อกี้นี่การอธิบายของท่านอาจารย์คือว่าเราต้องใส่ในจุดในจุดหนึ่งจุดไหนจุดหนึ่งนะแต่ที่นี่ว่ามันก็ผิดกับหลักของเขาที่เขากำลังทำอยู่บางทีเขาก็ลมหัวใจเข้าไปมันจะเข้าไปในหัวใจเขาก็ปล่อยเข้าไปในหัวใจแต่เวลาจะเข้าไปในท้องเข้าใจในท้อง คือเขาไม่ได้ลงในจุดไหนจุดหนึ่งครับผมแล้วก็จับนันมาผิดไหม เราทำแบบนี้ก็ถูก อันนี้มันเป็นหลักมหาสติ หลักมหาสติท่านให้เอาสติกำหนดรู้ลมเข้าสติกำหนดรู้ลมออก สติกำหนดรู้ลมเข้าสติกำหนดรู้ลมออก อันนี้เป็นมหาสติก็ถูก มันเป็นมหาสติคำว่ามหาสติมันเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนาไปในตัว ก็ถูกต้องแล้วว่าอย่างที่ ขอขอให้มีสติกำกับตลอด อย่าให้มันขาดสติ เวลาเวลาจิตเวลาจิตมันตามลมเข้า จิตมันตามลมออกเขาขอให้เรามีสติกำกับ หรือไม่มันอยากจะจับอยู่ที่เดียวก็ให้เรามีสติกำกับ regardless the the the, the breathing that let the the breathing go in and then after let the breathing go out or you want to anchor your your your your, your mindfulness any particular point as long as you don't abolish that mindfulness That is correct. Yes, as we without relinquish without relinquish the mindfulness. That's all. As long as this is like this is like how much you, you, you do like that lah. You let the breathing go in. But you see, I got mindfulness, I follow the breathing go in. I follow the breathing. Or I just play at one point. You see, my mindfulness I did not abolish it. That is correct. Okay. But you must have mindfulness of knowing the knowing the breathing. That is correct.

the big one now. I don't much attack. I don't care about whatever now, w h t e v e r thing. But you must not give the mindfulness on the b e g i n i n g คือเขาว่าทำไมเขาเปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนเพราะว่าเขาว่าเวลาเขาแต่ก่อนเขาตั้งในจุดหนึ่งเขาตั้งไว้จุดนี้เขาไม่รู้สึกว่านิมิตมาจอบเกิดมา แล้วก็เขาก็จอบยึดติดนิมิตเดี๋ยวนี้เขาก็ปล่อยให้ลมเข้าอย่างนี้เขากินรู้สึกว่าไม่ค่อยใจสงบดีขึ้นครับ แล้วก็ผมว่าถูกแล้วครับแล้วก็ผมก็แน่นหลวงพ่อว่าไม่ว่าเราจะตามลงอย่างนี้หรือว่าเราใส่ในจุดไหนแต่ว่าห้ามทิ้งสติใช่สติต้องรู้ตลอดหลวงพ่อวิหลวงพ่อวิสเตรสเกนถูกแล้วถูกแล้วให้ตั้งใจทำ or regardless of let the breathing go in but the mindfulness has to be there all time that is correct บอยเขาตั้งใจทำดีแล้วทำดีแล้วทำถูกแล้วทำให้มาก ๆ กันแล้วกันดด